عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن أبي المطلب عباس بن أبي المطلب ألم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت alale bimakka alale makka layali ya mina katika masiku yale ambayo watu wanalala mina ambayo ni mwezi 11 12 na 13 min ajili kwa ajili ya kwa sababu ya siqayatihi kunywesha watu maji eh faadhina lahu bana mtume akamruhusu bukhari na muslim nam alhadithu eh, alhadi ashara hadithi ya 11 katika mlango huu an abdullah ibn umar radhiallahu anhuma kutoka kwa abdullah ibn umar radhiallahu anhuma qala amesema jamaa an-nabii sallallahu alaihi wasallam alikusanya jamaa alikusanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baina al-maghribi wal-isha'i sala ya magharibi na sala ya magharibi na sala ya isha baina al-maghribi wal-isha alikusanya sala ya magharibi wal-isha na sala ya isha bijam'i bijam'i jam'i hapa ya kuchukuliwa ni muzdalifa bijam'i bimaana muzdalifa hii ni ismul makan ni jina la eneo bijam'i eneo la Muzdalifa na kwa nini ikaitwa jam'i anasema bin Uthaymeen katika sharhi yake kwamba imeitwa jam'i kwa sababu e, e, e, yani jamu ni Muzdalifa sumiyat bidhalika imeitwa hivyo bijamu kwa sababu ndani yake kuna kuna ile hali bidhalika alijtima'un nas watu hapo huwa wanakusanyika fiha fil jahiliya wal islam hata kabla uislam walikuwa watu wanakusanyika katika eneo hilo la Muzdalifa kama tulivyosema ibada ya hija ni kongo kwa hiyo pakaitwa jamu lakini jamu ndio Muzdalifa kwa kwa mujibu wa riwaya jamaa bwana mtume alikusanya sallallahu alayhi wasallam baina al-maghrib wal-isha sala maghrib na isha alizikusanya wapi jami muzdalifa likulli wahidatin minhuma ikawa kila moja katika hizo sala hizo likulli wahidatin minhuma kila moja katika hizo swala yani magharibi na isha likulli wahidatin minhuma kila moja katika hizo swala mbili huma dhamiri almuthanna kila moja katika hizo swala mbili magharibi na isha iqama ikawa ina ikama yake iqamatun ikawa ina ikama yake peke yake likulli wahidatin minhuma kila moja katika hizo swala mbili magharibi na isha iqamatin ikawa ina iqama yake magharibi na iqama yake na isha ina iqama yake walam yusabbih wala bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakusabih mu maana kusabih kwa maana hakuswali sunna au nafila eh, kama alivyosema shekhe lam yusalli nafila hakuswali swala ya sunna wala yusabbih wala hakusabih na kusabbih hapa isiyekafikiriwa kusabbih subhanallah subhanallah subhanallah na ndio maana ikawa mara nyingi watu wakaambiwa wasome mbele ya mashekhi kwa nini kwa sababu watakuwa wanafafanuliwa lakini kama utasoma peke yako hichi kitabu utasema walam yusabbih ah, hakusabbih hakusema subhanallah walam yusabbih bimaana walam yusalli nafila hakuswali sunna bainahuma katikati yake baina hiyo magharibi na isha bainahuma yani baina hizo swala mbili baina magharibi na isha wala ala ithri wala hakuswali sunna mwisho ithri kwa maana aqbe mwisho wahidatin minhuma moja katika hizo swala za za za za za, za yani magharibi na isha wala ithrin wala hakuswali mwisho ithrin kwa maana aqbe wala mwisho wahidatin moja minhuma katika hizo swala ambazo alizokuwa e, akiziswali kwa maana jamu يا هي مغرب العشاء عن عبد الله بن عمر الله عنهما قال كتك عبد الله بن عمر الله عنهما من سمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء أنا سيما الشيخ وثمين كتك فتح تنبيه الفهم ضم إهداهما إلى الأخرى يعني موجة أكاو أميجيزة أو أميجموشة من يجيني فصلاهما akaziswali swala zote mbili fi waqtin wahidin, katika wakati mmoja. Wa huwa huna, kwa mujibu wa hadithi inaonekana hapa, bwana mtume aliziswali zote hizo mbili waqtul isha, wakati wa swala ya isha, bimaana alikuwa katika hali ya kwenda eh, kufika pale magharibi tayari eh, kwa hiyo akasubiria isha. Isha alipofika pakaswaliwa sasa zote mbili magharibi eh, pamoja na isha naam وعن عن الله بن عمر الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء alikusanya bwana mtume صلى الله عليه وسلم eh, swala hizi mbili magharibi na isha akaziswali pamoja bijami sehemu hii inaitwa Muzdalifa likulli wahidatin minhuma e, iqama kila moja katika hizo ikawa ina ikama mumana maana yake ni kwamba anasali magharibi eh kwa maana panaadhiniwa panakimiwa sali magharibi magharibi maliza anakimiwa sali almuhimu eh ikawa katika hali hiyo lakini hapa inaonekana kwamba ilikuwa ni jamu ta'khir nini maelezo ya ujumla jamala katika hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen katika sharh al-ijmali yukhbir Abdullah bin Umar bin Khattab anna an-nabiy sallam jamaa fi hijjatil wadaa bwana mtume sallam katika hija yake ya kuaga alikusanya eh fil muzdalifa katika sehemu ya muzdalifa wadhālika hina raja'a min arafa alikusanya hizi swala mbili wakati pale alipokuwa akirudi kutoka arafa baina al-maghrib wal-isha wa kana dhalika jam'u at-ta'khir na hiyo aliyoifanya mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni jam'u ta'khir jam'u ta'khir ni kuichelewesha swala na jam'u taqdim ni kuitanguliza swala ikawa mtu ile swala ambayo muda wake haujafika eh akasema basi mimi ache ni swali sasa umeitanguliza na kuna nyingine ikawa tayari muda ushapita unakwenda kuiswali katika muda mwingine hii itakuwa ni jamaa taakhiri kwa bila shaka mtume saa salam aliichelewesha magharibi akaja akaiswali wakati wa isha wa kana dhalika jamu takhir wa akama likulli wahidatin na akatoa iqama kwa kila sala moja lakini walam yusalli nafilatan bainahuma hakuswali sunna baina yake wala aqbi kulli wahidatin minhuma wala hata katika swala moja hakuswali baada ya kumaliza akaswali kwa maana sunna baada yake kwa hiyo inaonesha e, mashru'atu jamu alhujjaj katika faida za hadithi ni sheria mahujaji waziswali kwa pamoja baina almaghrib wal isha lailatul muzdalifa fil muzdalifa yani usiku wa, wa, wa, wa, wa, wa muzdalifa wakifika muzdalifa inabidi wafanye hivyo nafikiri maujaji hili wanakuwa wanalishuhudia muzdalifa pale wanafika katika time ambayo tena magharibi haipo tena kwa hiyo chotofanyika ni kuswali magharibi na isha na inakuwa ni jamu taakhir kwa hii ndiyo madhumuni ya hadithi lakini katika faida vile vile akasema Sheikh yani katika sharhi anasema hadha aljamu jamu ta'khiri hii ni jamu ta'khiri kivipi ni kwamba magharibi unaichelewesha liman wasala ila almuzdalifa ba'da dukhuli waqti al-isha kwa yule ambaye alikuwa amefika amewasili muzdalifa baada ya isha amma idha wasala ilaiha qabla dukhuli waqti al-isha فانه yusalli al-maghrib fi waqtiha biduni jama kwa tunapata faida kumbe mtu katoka arafa amewahi kuingia Muzdalifa kabla ya wakati wa Isha. Kwa hivyo yeye huyo, naam, asali tu magharibi, adhini asali magharibi, kisha baadaye aisubiri Isha. Kwa hivyo haitokuwa na maana kwamba umefika pale Isha bado na magharibi ndio hiyo ukasema hapa bwana ni sehemu ambayo ya jamu kwa mimi ninasubiri kwanza ah, ni kwamba wewe bado una, una, unayo nafasi ya kuswali magharibi swali magharibi halafu uje kuswali isha wakasema kwamba kama fi sahih bukhari kama ilivyokuja katika sahih bukhari kitabu al babu man adhana wa aqama likulli wahidatin minhuma hadithi abdurrahman bin zaid anna ibn mas'ud rahmanhuma hajja Abdullah bin Mas'ud alifanya ibada ya hija anasema faataina almuzdalifa hina aladhana bil'atam tukafika muzdalifa wakati tena eh, adhana ya al'atama kwa maana ya swala ya isha au qariban min dhalika au ilikuwa karibu na kuadhiniwa dhala isha faamara rajulan Abdullah bin Mas'ud akamwamrisha bwana mmoja faadhana wa aqama bwana akatoa adhana na akakimu thumma salla al-maghrib Abdullah ibn Mas'ud akaswali magharibi wa salla ba'daha rak'atayn baada ya hapo akaswali rak'a mbili thumma daa bi'ashaihi fata'asha kisha akaleta akaagiza leteni chakula changu cha usiku akala chakula cha usiku thumma amara kisha akamwamrisha yule mtu ay rajulan faadhana akatoa adhana wa aqama na akakimu thumma salla al-isha kisha akasali isha kwa maana akasali eh e, sala isha lakini akasali rakaataini rakaa mbili kwa hiyo inaonekana ya kwamba kwa mujibu wa hadithi hii iko katika e, Bukhari kwamba mtu anapofika Muzdalifa na bado wakati wa Isha haujaingia basi aswali magharibi peke yake na baadaye aje kuswali lakini umefika tena wakati tena umekwenda, na mara nyingi inakuwa hivyo eh, istiham watu kutoka Arafa mpaka kufika pale musdalifa eh, tunafika tena muda ushaenda. Hii ndio hiyo ina jamu, unafanya jamu. An Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma qala jamaa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alikusanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aina al-maghrib wal-isha yani sala ya magharibi na isha bijama muzdalifa likulli wahidatin minhuma kila moja katika hizo swala hizo iqamatan ilikuwa na iqama yake ولم يسبح بينهما na wala hakuswali sunna au nafila eh, ikawa amemaliza kuswali eh, swala ya isha kisha akapiga rakaa mbili za sunna ni kwamba pale pale unamaliza swala isha panakimiwa unaswali swala magharibi kwa hiyo walam yusabbih bainahuma wala ala ithri wala mwisho wa kila swala hakuswali swala ya witri eh, swala, swala, swala ya sunna ingaje kuna baadhi ya sherhe wameandika ya kwamba e, hii ala ithri ya kusudiwa kwamba ni swala ya witri hakuswali witri ikawa amemaliza ile jamu eh, akainuka usiku labda akafanya akaleta witri vile vile imekuja katika baadhi ya eh, sherhe za hadithi na hadithi nyingine naam hadithi hii ni hadithi ambayo itakuwa ni ya mwisho katika mlango huu eh, alhadithu ashara hadithi alhadi ashara hadithi ya 11 ni hadithi ya mwisho kabisa katika mlango huu.